هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والله يرضون وكفى الله تبارك وتعالى objavio poslaniku صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح bihamdi rabbike u stavfir, innehum kare te uvada. Kada vidiš da Allahova pomoć i pobjeda dođu, Iza jaa nasrullahi wal fath. Kada vidiš da jednu čovjeka sa uputom i sa istinskom vjerom, da bi je uzdigo iznad svih vjera, koliko god gotovo njima bilo mrsko. Islam je dostigao što nije ni jedna vjera dostigla. Ne smijemo zaboraviti da je ova vjera počela u pustini srpskog jutera. su do iće bili sama. I nažalost tako misle i danas. Ubijeđeni su nekakve svoje ideje. Ubijeđeni su da će nešto drugo pomoći. Ubijeđeni su da muslimana mora biti strah nevjernika. I sprem to kaže da sam je u sakvi. I moli, to je vaš gospodar će uvijek primati pokajanja. Primati od ono you. više više nego ikad, jer gledamo njegovo svjetlo, gledamo njegovu pomoć, dok i jedni ostavljaju drugi, novi, svježi, jači, iskreni, bolji prihvataju Allahovu vjeru. U Lukasu dolazim, ulazim odmah prvi put pada Allahovu srdu, drugi put ja već vidim u Božimu sa turbanom na čuli da nas svi prate? Zar niste čuli da su svi protiv nas? Zar niste vidjeli? Zar niste čuli? Zar niste znali? Jeste li vi svjesni kome dolazite pomoći? Znate li da nas samo hapse, ubijaju, potvaraju, lažu, potreću na dokaze? Zašto ste došli? Ovo su, braćo moja, istina Allahom i jednog jedinog. Mladići koji ne znaju ništa Allahom vjeri. Kažu oni meni, mi smo došli da pomognemo Allahom vjeru. Mi smo došli da pomognemo Allahovu vjeru. Mi imamo džamiju, imamo to, ali smo prazni, nema ovde. Ne može se džennet prekriti eurima. On je prekriven te gobama. I ovo, sljedbenika koji su ostali. Allah te bareke o ta'ala ovo hoće pomoć. Samo svoju vjeru će Allah pomoć, zapamtite. Kada budemo uz Allahovu pomoć, krenuli ovim stazama, stazama Resula sallallahu alaihi sallam, neće nam moći niko ništa. Mi možda nismo, braćo moja i sestre, ni svjesni koliko je napada na nas. Možda nismo ni svjesni. Wallahi, neći nismo i ne trebamo biti. To nas i ne zanima. ne smijemo biti muslimani u ime nevjernika, u ime Francuske, u ime Amerike, u ime Japana, u ime Kine. Mi smo muslimani u ime Allaha u Tebare Naša zastava nije zastava partije, sjedinjenja sa kufrom, nego la ilaha ila la Muhammedu Rasulullah. Allah poslani sam Allah kada je dostavljao ljudima Risalu, kada je mušicima lijepo dostavljao, objasnio im, a oni nastavili da ga izvijete, Nisu htjeli da prestanu. Neko bi rekao gdje je sabor poslanika Aleksandra Sram, poslanik Islama, nakon što im je dostavio i rekao i vidio da su bez obrazi da odbijaju, opet će im se sam. non bez dinara i dirhema, bez para, bez ništa osim Allaha, krenuli da uđu njegovu riječ na zemlji. Pa toliko oni misle da smo prepuni para, pišu po novinama, od obskrbe koju je Allah dao. Ali njima poručuje da Bog da oni ne ostane one kofere koje ja nosim. Zato što Allah, وَلَوْ كَرِ الْمُشْرِكُونَ Mi moramo vjerovati u ovo. Uzrok za pobjedu da ovo je Allah se bari se ta. Ne ja i ti. Ne tvoj i moj. Ne ova ili ona. Demokracija, komunizam, socijalizam. Ne, ne, ne. Uzrok da bi stigla pomoć. A da Allah se bari se ta. Moramo poduzeti što je Rasul Ali Šrat Vosran. Ovdje se mi razilazimo. Tu se mi razilazimo, to je oni se razilaze. Uzroci su problemi. Nekom daje da uđe u džemlje, da bude advokat. prije kako dobro djelo. Pa kad ti se ukaže dobro djelo, a ti ga ne uradiš, znaj da si odbio milost Allah te baraka od tebe. Jer te Allah počastio da ga uradiš, a ti ga nećeš. Pa kad drugi ugrabi, onda nek ti bude žao. Radost i muštulci za ove žemate jesu sigurno da će Allah ovu stvar pod pomoć. Onda kada su se mnogi najmanje nadali, kada su i voljeli da puta 7, 300. A nemamo budžeta. Ja sam uvijezen da onaj kad se nema 15 varaka voda. Šta je? Ovo me treba podučavati Allahove robove. Nije trebalo našoj braći ovom džemana sola i nagradju posebni dersovi. smirili, obukli borca na lahavom putu, ove muđajne koji su ovdje učili, ide i njima. I nije treba objašnjavati posebno. Niti iskaz dajte, nema potrebe, zato što su bili odvojeni. A odvojio je Allah te bareke o tala. Jer on je taj koji je počastio da oni počaste njegove robove, pa će i on njih te bareke sahbi ajma'in. Allah te barek i ta'ala obećava da će smrti nevjernika možete da stvoriti na ovaj prozor, Allah da u svaku obećava da će pustiti nevjernike na smrkanje, tako? Vakti ili kjeda, vakti ili kasni, kasni ili dobro ili da. Allah te barek ta'ala kaže, pustit će ih na smrkanje. Nas onda ne treba biti strah to što mi znamo da oni smrkanje. Da hoće da nas spasi. Da nas znači to je narem da se mi bojimo njihovih bogova. Da nas je strah, pa da tako mijenjamo stanje na zemlji. Sprav njihovih bogova nikad, braće moje. Nemojte nikad. Čekaj njega tamo isto koji tebe. Njegovu vlast, prividnu vlast, čekaj isto koji tebe. Imam kaj u jednom svom djelu navodi pet stvari koje ako umet ispuniti, nećemo moći nikoli ništa. U samo jednom kutanskom ajku. Ja bih lezina laminu, i da ne kitnu, i da pitnu pjesem, pa zbutu ga zbulu, a kjesiram, da ne kum tu se pa la te nađe u, pa tako šaru se tad hebu rihkum, osbiru ilno maha ne osadili. Kaže Allah, te bar pitala, o vjedici. Pa budite hrabri, ta'ala. I Allah kaže na kraju, uh, Inna Allahe ma'a sabirin. Eh, Allah je <clears throat> strani i drživ. Prva stvar koju Allah te kaže, kad se sukobite s nekim, šta god radite, vjerovite, dovojte vi kukavice. Pa ćete ova smjelost jednako sabr, a nije popuštanje jednako sabr. Allah nije na oni koji nisu smjeli, nije sa njima. Inna Allah ima sabri, Allah kaže, ja sam na strani i izdržljivi, a ne popustljivi, ne kuka, izdržljivi. Oni koji izdrže, na njemu što sam, zato kaže dalje, neprestano Allaha spomenite. Vrku Allah je kretine, nam ne kuka Allaha da biste postigli što želite. Samo se pasije spominjati. Allah, spominjite, Zatim pa kaže dalje, i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku, i onda ide, i nemojte se prepirati da ne biste klonili. Tako vam pa onda kad čovjek kloni ostane bez, kaže Allah se vare tela, onda bez borbenog duha ostaje. Šta je borbeni duh? Ne snage za dao, ne snage za ovo, ne snage za ono, ne snage za pozivanje, jednostavno izgubiš slavu, izgubiš volju. Ta terasta je predvijeka dolaga do toga da više nemaš volje ni za čin. Jer onaj ko raspravlja, konstantno raspravlja, šta je kod njega glavno? On hoće normalno, ono ko se raspada, još ako je bati na njegovoj strani, on će biti poražen. I onda on klone. Ne ide više, jer nije dobio pomoć od koga strane Laha te bareke sada. Rasprava može biti samo na mudan i lijep način. <laughs> Sa dokazima. A rasprava bez dokaza, to je ta rasprava. Od koje klonimo. Klonimo i ostanemo bez Boga ljubio. Zatim kaže Allah te bareke sada, vas i budite izdržljivi. U drugom majku Allah te bareke sada budite na Allahovim granicama i budite izdržni. I kaže uzvišeni, in Allah ima sabrin, Allah je doista, to jest voli izdržljive. Koji? Koji su na njegovim granicama. Ovo su ti koji su opisani kao ti koji imaju sabr. Kaže mu Kajim Rahmelova, ako se kod jedne skupine objedine ovi pet stvari, pet stvari, ovo vjerujte, ako se s kakvom četom sukobite, svi ali budite. Zatim dalje, spominjite Allaha, zatim dalje, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku, zatim dalje, nemojte se pretirati i imajte sabor. Kaže Ibn Kajim Rajnerula, neće im moći niko ništa. Neće im moći niko ništa. Pa znači, je nama, draga moja, praći se, da dobro zapamtimo ovo i da primijenimo u svakodnevnom životu. Allah će te barek i još ove džemate, ovu sahnu, počastiti onda će im Allah se bare se otala omijeliti islam još više. Još će im dati motivaciju, pa tako kada prođu iskušenja, Allah im počasti, je tako? Pa ime malo su napali Allahu vjeru i koji su je vređali, oni će dobiti poniženje koje je kufr. A šta je poniženje koje je kufr? Mo dobro zapamtite, na suđem u danu kada Allah poniži nevjernike i vati u džihajnom vječerom. A svoje robove Allah neće ponižiti. To je poniženje zbog grijeha. I to nije ovo poniženje, nego ćeš odgovoriti za svoj grijeh. Ili možda ti ga jela oprosti da se radujemo, da se nadamo uz Allahovu pomoć, njegovoj pomoći i Onda kad nam bude najteže, onda kada najviše stisnu, kada se svi dignu oko nas, zapamtite to je taj moment. Kad trebamo samo pa gledati, šta će Allah Hoćeš posao da radiš, kaže, vlada ne može. Šta je, hoće mi odmah ja pomažem terorizam. Ja zapadim. Hoćeš doktoru, on se ma gleda, jel do Možda mi je da ga zamoguće. Možda će ću. izolacije. Kažu mušici da je se njima bilo sažalilo toliko koliko su čuli plać žena i djece. U Sagoru je bio poslanik sa Lovisinom. Tri godine. Tri godine. Tri godine. Allahu najdraže stvorenje. Hajmo jedan dan. Nas, hvala kad nešto ufati. Joj, nas ostavi. Oni to i hoće. Staj, staj se na Zato što Allah neće sa vama pomoći u vjeri. Staj će nam pomoći od vas. Mi to znamo. Allah će pomoći u vjeri. Njom ne treba nikom. Trebaju samo, šta? Trebaju njegovi robovi koji će raditi na njegovoj zemlji. A on ih gleda, on ih vidi, ko što vidi iz ulomčara, ne možete se sikirati ništa. Njegovi, ne, naš njemu ne mogu ništa. A on neće, Allah neće dozvoliti da se islam ugasi. I to sunet Muhammeda sallallahu alaihi A to je nama najbitnije. A to što će neko od nas završiti ovde ili ovde, u ovom ministarstvu i ono, ono, ono kući pravde po nas znanstvima, kada da ga osudije ne nemojte se ništa. Ovo što malo prođe ovog života, 15-20 godina, ne nemojte džaba se zavaravati. pitaka, kud da se bježi, nema kud. Ima li vidara, nema. Nema. Allahovi rovi čekaju. Znaju oni, došli trenirani. Evo i zna da će Allah obećao ove pomoći. I onda kaže, mi će, nećemo biti ne više to. Nećemo ni umirati, no kako umirati? Neće nas niko zostavljati, no ima gotovo, završeno. Radi ovo, ovo je Jonathan onako kako sam ja haka to kadi, kako sam navijedio da me se boji. Molim Allah te barek i ostala da pomogne islam muslimani. Molim Allah uzvišeno da uzvisi se muslimani, a da porazi kufre nevjerovanje. Allah te barek i ostala molim da nas pomogne protiv svih oni koji nam slekare na bilo koji način. Allah molim da nas pomogne protiv svih oni koji mu napišu, koji lažu i podvaljuju da jasno razlikujemo istinu od neistine i da se pridržavamo, a neistine klonimo. Allaha molim da sve one koji su dali ne znam koliko doprinosta da ova medresa prođe ovako lijepo, da im to dadne i na ovom i na ovom svijetu. Allah oni da im podari bereke sa njihovim imecima, u njihovoj djeci, u njihovom radu za islam. Allah molim skupini ljudi ne koji će se bojati samo njega. Allah molim da nama podali snagu da izdržimo odgajajući generaciju muslimana koja se neće nikome pokoravati osim Allahu Azza wa Allah molim da nas zaštiti od onih koji nam strkali. Allah molim da sjedini srca muslimana. Allah molim da sjedini srca muslimana. Allah molim da sjedini srca muslimana. Allah molim da uputi ovaj narod. Allah molim da uputi ovaj narod. Da se okrenu njemu i njegovu vjeri. uvede u džennet. Allah molim da ih oprosti, da ih uputi, da ih uvede u džennet. Allah te barek od Allah molim da budemo mi ti koji će biti sebebom, mi i da ih Allah uputi. Allah molim da nas pomogne da izdržimo dok ne umremo. Allah molim da nas pomogne da izdržimo dok ne umremo. Allah molim da nas pomogne do smrti da izgovaramo la i la i la. Da nas tako proživi na sudnjemu danu, da nas uvede u džennet, da nam oprosti sve grijehe, da nas sastavi sa poslanicima, sa šehidima,